E sèt dèy maryaj la se madam Jonas. Ok. Ki dat ou fèt? Ki dat mwen fèt? Se e mwen pa reflechi sou sa non. 19 oktòb. Ki ane? 71. Ki kote ou fèt? Milo. Nan bouk la menm oubyen andeyò Milo? Ki ane ou fèt? Mwen fèt an Fe ane 1984. Nan ki mwa, ki dat? Mwen fèt 7 out. 1984. Ki kote ou fèt? Èske ou pa vle kite vil la pou al lòt kote, Pòtoprens pa egzanp? Bon, m konn, m gen de ma fwa m konn, lè m gen nan konje m konn al an pwovens, men m pa konn ale Pòtoprens. Bon. N ap fè yon ti travay sou kijan moun nan zòn Okap pale langay yo. Pa egzanp, si gen diferans nan pale granmoun ak pale jèn moun yo, tankou wè nou konsa. Kòm kreyòl se lang natif natal a ou, mwen ta byen kontan si ou vle ede nou nan ti travay sa a. N apral fè ou fè yon ti pawoli ak yon lòt moun pandan inèdtan konsa. Map la. Antan ou ap fè ti pa ou li a epi map patisipe tou ladan li antan map anrejistre vwa nou tou lè 2. Apre pa ou li sa a, nap konvoke ou pou yon lòt pa ou li ak yon lòt moun ki pa natif natal zòn Okap la, se Toma. Paoli sa ou va fel sel ak moun nan la fe paoli tou men li ka montre ou desen kek bagay epi lap mande ou kijan ou rele bagay sila yo li ka mande ou pou ou li yon ti teks eske nou dako nan sa wi ok an demare. Sè kisa wap fè kounye a pou viv? Bon, sa ke map fè kounye a pou m viv, se Regina map travay. Regina map travay, apre sa m pa fè lòt anyen ankò. M leve la 5 è di maten pou 4 avè midi. Se ki travay ke w fè? Bon. M fè tout sòt de choz travay. Pa egzanp? M bale le maten, apre sa lè s apre midi lè lekòl lage m netwaye sal yo. Apre sa si gen lòt travay ke m fè yo wi. E ou menm Marie, kisa w ap fè pou viv? Ebyen se isi a depi m. Depi m gen m ka gen 14 an depi m la se la map travay lèm vini m te konn nan bagay kafeterya bay friti konnya m pa ladann ankò yo voye m nan pati bak depi Toto vin soti a yo voye m nan pati bak la m ka vann timoun yo chak maten avan yo antre lekòl. Ki byen se la. E koman w trouve travay la koman w wè travay la. Ke byen. Malman ou pa ka di li va bagay paske se la w ye ou oblije ou kenbe li men se pa fòt paske yo rapòte w vrèman nan sans li ta va rapòte w. Gwo pwovèb ki di ton kenbe yon pye pou yon bwa dan pou souse li tou kenbe yon pye pou souse li tou. E ou menm? Kòman ou wè travay la? Bon. Pwovèb pa m kòman m wè travay la? M oblije n ap anmize avè l kanbyemèm men se pa paske. de yon fason pou nou jwenn kontantman nou men pou l ye ke ou pa gen nou men menm ou oblije kenbe l. E se kòman w òganize w pou w viv avèk travay sa a? Bon, pou m viv ansanm avèk travay sa a, Pa manyen selè gen de la fwa lèm sot nan travay epi travay la tou vin yon ti fason tou lè w sot nan travay la kote wap travay la li menm li pa done w yon nouriti men se lè ke w soti nan travay la pou wap demele kò w pou wè kote ke w ka viv Epi tou si ou gen paran lotbò tou oubyen nan pwovens, li menm li konnen kòman w ap viv, li ka voye kèk ti bagay pou ou pou ede w. E ou menm kòman w fè pou viv, Madam Alphonse? Ebyen se menm jan, manman m nan chita nan mache lè m pa gen, gen kèk pafwa li pote bagay pou mwen oubyen mesye a. E ou menm? Ou marye ou gen timoun? Bon, m poko marye non. E ni m poko gen timoun, men sèke m renmen. Ou renmen? Wi. E kilè maryaj la? Li poko gen dat. E sa ki fè w viv nan kay? Nan kay kote m ye Okap la? Se nou 2 kap viv ladann. Kòman nou viv? Bon lè ke m pa genyen moun nan genyen nou viv konbyen menm lè ke l pa genyen m genyen nou viv a wi. E ou menm madanm nan? Kòman wap viv? Ou gen mari ou gen timoun? Trè byen. Nou viv konsa paske ou konnen peyi a pa bon fò chèche kanmenm ou ka viv ou ka defann ou ka viv yon fason. Peyi a li menm m wè peyi a la l ap mache pe a pe men kòman m ta ka di sa Eske peyi a mache nan sans pa w ou non? Bon li oblije mache kanmenm men. Men konya se bak wal fè dèyè Jamel. Kouman la manje a te ye lontan? Li te pi pase. Te gen anpil manje. Menm si kounye a gen manje wi men pa gen lajan. E sak fè sa boo? Sak fè sa? Se paske peyi a mal mal jere. Paske gen anpe moun ki soti yon bann moun soti andeyo yo vini isi sa fè peyi a manke jan pou yo ta manke gen manje pou yo ta gen kantite pou moun ta jwenn. Yo oblije. E ou menm? Kòman. Koman nou kapab òganize l? Lè w byen gade n ap travay men nou pa touche yon gran bidjè. Si ke ou pran ti kòb sa a, w ap mache ansanm avè l nan valkanize, w ap voye isit voye adwat, se kòmsi m gade w san ven w ap travay. Ou oblije si yo ta peye w yon ti bagay konsa epi. ou pran ladan ou mete nan ti san pou ou kapab vin montel de mesi Dye ve. Men si w di chak ou pran l, ou fè sa konsa ou fè sa, ou pap janm òganize anyen e ou pap janm yon moun nan lavi. E ou menm madam, kòman w òganize w ak ti kòb w ap touche a? Ebyen se de menm tou. Anpil manje minote gen anpil yanm bannan baget sa yo men kounye a peyi a vin an bès fèt bagè akoz lapli manke tonbe epi gen kèk pafwa moun yo manke plante epi yo pa yo mal òganize yo tou sa fè vin an bès pase lontan men gen anpil manje. Ou di nou soti lasal soti milo. Èske ou ta pale nou de lasal? Kòman lasal ye? Kòman moun yo viv lasal? Ebyen kounye a yo pa rete anwo lasal ankò non tout moun desann nan bouk la. Tout moun desann nan bouk la men menm epi m pase yon ti kote ankò yo rele nan boule m rive la boule nan soti nan boule tou m pa lage ench paske nou pa twò lwen ench Pale m de la bèlmè nan kòman l ye kòman nou viv la la bèlmè a li menm kòman nou viv la te konn gen anpil fri Epi lapli a te konn tonbe regilyèmen pou le moman kounya li pa tonbe ankò sa soti fè menm fwi moun yo plante solèy ap boule yo solèy ap boule yo epi menm manje pou bèt menm pa genyen paske lapli a vin kanpe dèyè mwa li pa tonbe. E moun yo kòman ou fè pou yo viv? Bon, yo viv kanbyen menm paske gen moun lematen yo leve yo pran ti bout panye yo, y ale nan mache, lè yo vini se te yon bannann yo ka lavèy, yo kase bannann nan yo ka fè l fè di goud yo viv avèk pitit yo. E kòman ou fè pou yo travay latè laba? Bon, pafwa E ki manje pè konsa? Bon, le maten yo gen dwa bay yon mayi oubyen yon diri kole avè vèmisèl sou li, aprè midi yo bay sòs pwa avè mayi. Lè konsa tout moun mete taw ansanm pou save tè a. Wi, epi yo kapab save li. E lè rekòt la bon? Bon, lè rekòt la bon, gen de pafwa. Rekòt la fin bon epi moun nan rekòlte, si l gen lacharitab li charite moun epi l al vann, epi. E ou menm sa w ka di kòman moun yo fè pou travay latè nan Milo? Ebyen se de menm tou e yo fè Li ka diw mesaj paw pa diw. Menm gen ou ka rete bò kotel li pa wè se sa poul fè. Li pa fè w kado. Sa soti fè ou menm tou si ke ou vin pa gen posibilite olye ke pou se afè moun pou ta bay manyen ou oblije pran ou se ton jounen ou kay vann epi ou vann li pou kapab viv. Kisa w ka di de lavi jodi a avèk lavi lè w te timoun? Bon lavi jodi an avè lavi lè m te timoun kòman l ye? Bon kounye lè m te timoun m te konn ap mache oubyen m te lekòl tou lè m sot lekòl paran m konn ap di m etidye etidye m konn jwenn bak ba savavè chak gen deba fò lakou avè m se mwen menm se pou m pou m asire pou m pa etidye men se kounye a m vin wè sa trè enpòtan Sal tap dim non se vòl. E ou menm nou ka di se anlade malfrans. La vie fini. Sa m te piti m pat konnen. Piti piti piti m pat konnen men se lè m kòmanse a nan dizan pou douzan m te konnen aprè. Li pa la vi a pa te mal konsa. Se kounye a la vi a dejenere konsa. Kisa w ka di antre tifi lontan ak tifi kounya? Aah tifi kounya ak yon tifi lontan m wè bèy sa ap dejenere paske lontan te gen tifi men kounya li bagay la dejenere pou timoun pa bon ditou. Lontan w pa te nan koze kale kò, mete rad la, yo mete rad ou nòmalman, kò w pa t deyò anyen, men kounye a ou wè bèy la dejenere. Kòman w esplike sa? Kòman, lontan pou w fè, kòman esplike sa? Lontan ak kounye a pa menm vrèman, ou wè se pa menm. Pase lontan pa t menm Ou pa menm ak yo Kòman ti fi te konn konpòte yo lontan? Ebyen ti fi te konn konpòte lontan yon fason ke kounye a li tan vin pi eklere epi timoun yo plis lage kò a yo Men sa fè se sa ke w di lontan ak kounye a pa menm Paske ou pa te Kon gen kale kob ou mete bagay sa yo ou te mete ladan nòmal ou tap mache bout ti moun ou mache nenpòt ou mache men kounya li ti moun yo dejenere ou pa konpòte byen menm ou oblije ni sak ladan ni sak pa ladan tout se menm. E ou menm? Sa w ka di? Sa m ka di nan bagay sa? Lè m te piti, mwen menm m te manke gen ti konesans pou m kapab bay yon esplikasyon de sa. Men, kote m tande yo konn ap pale de jèn gason lontan avèk jèn gason kounye a pa menm. Pase pa banm kòd lap dim lontan siw wè yon tifi ou ta di konsa ou renmen tifi a avan ke tifi sa ta reponn ou li oblije voyew devan paranl e ou menm lèl voyew la wap mande kòman ou pral fè ale men konnya lè ou ta di ti lè pou ta di tifi a ou renmen li li ri dan diw konsa li renmen ou. San zòt yo fè menm tan yo pa bo pou Gaga ki tal devan paran li. Se sa nou kapab di. Èske w dakò avèk sa li di a? Wi, pi enpòtan sa li di a se vre. Èske w ka di ki kòman sa te ye pou ou lè w te demwazèl? Avan w te gen renmen? Avan m te gen renmen? Ebyen mwen m pa tou a 18 ans mwen renmen l paske mwen lè yo te renmen lè yon jèn tap pale ake m m di se kote paran m pi alèz e mwen m pat konn manje lajan ti gason m di konsa depi w manje lajan gason fò w peye sa kanmenm apre sa kounye a li anvan m bay la timoun nan deja se li kap La dejenere. Men ou pa menm. Ou pa menm. E kòman ou wè peyi a? Peyi a, peyi a dredj. Si yon moun ap kontwole peyi a epi tèt ou ap pati. Pase aktyèlman la, gen yon moun ki chita nan mache a la, e lotre jou an sot pase yo pran kòbèy yo, kounye a se tout tabliye a yo pran, peyi a dwèt. Pase si te gen travay vrèman, moun nan pa t ap chita se dè pou y ap veye kote moun nan mete kòbèy li ap pran. Timoun ki gen paran, paran yo neglijan. Pa mwayen ke yo neglijan, depi timoun nan leve, menm legliz yo pa pran l avè l. Yo pa voye l lekòl. Timoun sa vin grandi nan yon vi lib. San zouti fè, lè timoun sa lap grandi avè vi lib sa, demen si Dye ve, li tanmen, vin epi lap fè zanmi zanmi menm ap bay konsèy pa konsèy papa a pa vin pa bon pou li ankò kounya lap vi pou kont li kounya pandan lap viv pou kont li zanmi menm ap bal konsèy tèt li ap potale tou epi sa se ti pral vin gen move panse demen si Dye vle kounya lè w byen gade pa mwen mwen menm an 26 fevriye 26. 22 fevriye 2006 la yo fin tiye m nan okap paske pandan m ap sot pou jòl m ap vin travay rejina lè m rive nan kafou konasa 2 nèg bare m m te sou yon bisiklèt 2 nèg bare m pandan se tan yo bare m m kanpe 2 kanna epi m desann 2 kanna epi yo vin yo kòltem epi yo vin ak zam mwen pa konn kiyo tire mpa konn se te fo zam oubyen ete bon zam li ye osinon se te Bondye kap fè travay li tou paske mwen jou sa m wè m pa gen moun nan mwen m wè m mouri epi lè nèg yo barem yo yo tanmen fouye m mè a te banm yon ganif m te toujou metel nan pòch mwen yo rantre men nan pòch mwen yo pa wè ganif lan ganif lan nan pòch mwen epi. Lè yo vin fouye m, yo pa jwenn kòb, yo tanmen bat mwen avèk kout zam. Tout tèt mwen pete avèk kout zam. Epi pandan y ap bat mwen epi m vin relanmwe, yo vini epi yo pote m, epi yo antre avè m nan chada, m pa konnen se ti apre ti ye m, epi m vin fè yon bri, epi te gen yon vwazen k pa t dòmi di, epi li leve. Epi l fon gwo bri l di mesye lagranm maten nou vin tiye nèg lan epi nèg yo sezi yo kouri yo lage m y ale mwen menm m tou retounen men tout rad mwen wouj avè san menm bekàn nan m git atè epi l aprè vwazen an kouri l pran bekàn nan m mwen li mete l lakay li nèg yo al dezabiye yo yo vin tounen dèyè bekàn nan yo pa jwenn li bon se tout mwayen sa ki koz si ke te gen travay nan peyi a. Epi pou tout moun tap viv pat ka gen panse sa se sa m wè de peyi an. Sa w ka di nan sa ou menm Madam Alphonse nan sa ou di la? Sa m ta ka di paske akoz peyi an pa gen travay moun yo fè tout zak. yo ka bagay menm mwen pafwa sim nan lari se prese map prese poum antre yo va met men sou mwen baz lè li yo met men sou ou si yo pa jwenn lajan yo bat ou oubyen yo fè yon lòt bagay ansanm avèk ou sim ta ka di nou sa. Ki relijyon madan Lavans? Batis. Depi kilè w batis? Se moun li kwè yo vle ret tou. Kisa w ka di m de al nan syèl la? Bon, ale nan syèl la li menm se pa jan ke ou konprann li. Se pa pou w di ou pran, ou leve maten ou pran yon panye ou ale nan mache. Men fòk ou travay pou sa. Se pa se kè ou ki pou mennen ou jwenn Papa Bondye a. Èske ou kwè ke lefètke ou batise ou ka sove? Bon, bon pou le moman kounye a, m ka di ou konsa, m ka sove paske m pa fè oken peche. E ou menm, sa w ka di nan sa a, Madam Alphonse? M di, e pa sa ki pi fò sove non, se kè w ou prepare, menm si w te katolik, menm si w te nenpòt kote w te ye a, se prepare w pou prepare avan pou w ka sove. Paske si w si w pa prepare kè w, nanm ou, remèt Bondye tout lavi w, ke w te batis, ke w te katolik, ke w te advantis, nenpòt kote a, ou pap ka sove men se prepare pou prepare avan ou ka sove. Li konn di nan legliz kat nan legliz batis yo gen fèt la mwason eske nou ka pale nou de fèt la mwason? Mwen konn wè yo pase men m pa konn rete pafwa yo konn pran twòp tan m pa konn rete sou sa. E ou menm? Pèp la mwa son li menm mwen konnen yon ti pati ladann li m pa ka ba w definisyon an tout. Fèt la mwa son, lè gen fèt la mwa son sa vle di se yon fèt jou sa ou kapab pote yon ti kado vin avè l. Avèk tout kè w pou w fè Bondye kado oubyen legliz la osi ou kapab fè l kado. E kòman seremoni an òganize? Legliz la? Bon, seremoni an òganize trè byen paske lè legliz antre gen plizyè bagay ki fèt avan ke. Yo diw gen ou menm nan Roger lèw ale yo diw se sèvis yo menm yo fè sèvis a yo tou chak moun gen sèvis pa yo. E kon bay la ye nan vodou an? Ebyen seremoni yo fè manje gagot yon bann bagey bat tanbou danse gen jan gen lwa woule atè. Wi m konn gen kèk fwa m konn gen dyes sa vre ap koule dlo tou men m pa konn m pa janm ale lopital pou di malgre sa. Men lè w malad wal lopital kiyès ou konn wè? Medsen. Li konsilte w li baw medikal mwen. Apre sa m t al lòt bò lakay lòt mesye yo. Vini m vini m chita lakay mwen ebyen m kay fè ti pwomnad sou boulva la. Apre sa m pa gen kote m konn al. Wi. Èske w konn tande radyo, televizyon? Wi. Èske w ka ba n non de radyo ak televizyon, ki emisyon w tande? Bon, m konn tande plizyè emisyon paske. Emisyon konn pale se tou radyo m renmen sa l anpil radyo nivana. Poukisa? Paske se yon radyo ke m renmen anpil epi li bay li toujou bay yon ti chan levanjil epi radyo kontak entè tou toujou pote yon mesaj tou. E ou menm, w ap wè sinema? Bon, m konn al gade sinema, men m pa konn rete tann li fè 1 devan. Ok. Ki sinema w ta gade deja? Bon, m gade yon fim Jezi. Ok. Yo t ap pase. M te wè kòman yo te maltrete Jezi. Li te pran soufrans pou nou, li te vèse san jou nou. Sa jezi fèm moun pa ka pale menm lèm malad jezi banm lavi bon lanmò lèm grangou li banm manje lèm douni li banm rad pou mete fanmiy mwen maladi geri yo pou sa bondye fèm moun pa gen bouch pou pale menm. Wè e pa yon defèt Milo kòman sa ye. E ou menm pale fèt la bèl mè non oubyen fèt ench bon. La bèl mè li menm li ka gen li ka gen katolik men se Bowock ki gen yon legliz katolik men lèl konn ap fete nou konn ap pase sou wout la. Depi moun nan tande gen moun depi yo tande kanaval epi yo kite kay yo yo soti yal pèdi tout nwit yo yale epi gen de pafwa tou yo konn ale yo pa retounen. E ou menm kadi kanaval la bèl fòs. Kanaval yo konn byen pase men mwen m pa konn m konn tande yo m pa konn patisipe nan yo paske gen kèk pafwa ou tande goumen wòch ap voye. Boutèy men mwen m pa vle patisipe nan l. Poukisa? Paske m pa renmen yo. Yo pa nan lide m, m pa renmen yo. M pa fè pati de yo. E rara? Tande rara m pa fè pati de yo menm, m pa kanpe gade, m pa wè yo menm. Men kisa ou konn di w de rara? M pa konnen anyen de rara menm. E kisa w plis konnen? Mwen sèt levanjil mwen ale nan jèn priye yo sèl sa yo m konnen m pa konnen anyen menm si bagay sa yo deyò yo pa enterese m. E ou menm m pral di de rara. Bon rara se pa yon bagay ke m konnen anyen de li men m konn tande lap pase nan lari men m pa janm. Menm si m te tande l ap pase nan lari ou byen ou pa mwen m ta ka nan lari tou. Si m tande l bò wi si m pran lòt kote pou m pa pase pre l paske m pa patisipe ladan l. Wi, nèg sa banm yon bèl vi. Bon, yo konn di m se se yon bagay li menm ou ka jwenn danje ladan fasil. Ok. Wi. Ki danje konsa? Pa mwayen. Ou gen dwa ap pase konsa epi. Ou menm, ou ta pral fon wout byen prese, ou kanpe pou w asiste l, epi yon wòch fèt, ki bò l pran, se ou menm ki pran l. Se sa k fè m pa enterese ak li. Epi m wè sa pa anvi pa m. Li di konsa, Souvan, pou n genyen leswa, lè nou pa fè anyen, konn bebla ak rakonte istwa. Wi pam ou gen depa chwa lèm t an pwovens papanm konn fè kasav leswa epi pandan lap fè kasav lè ke nou pa gen travay nap fè li menm lap fè kasav nou chita ansanm avèl epi frèm sèm yo nou gen dwa oubyen lòt ti zanmi k vin èdel nou chita nap tire kont. Nap bay bel ti blag pou nou kapab ankouraje nou pou domi pa pran nou. Ok. Eske wap gen kont nou konn tire? Bon nou konn gen de pa fwa nou konn di lot kri ki yo di nou pran nou di de je 8 pye san tèt. Epi yo pa konnen nou yo di yo bwèl epi nou di yo se krab. Krab? Wi. Ankò ki lot kont ankò? Apre sa, nou konn di yo, Jèn sisi, jèn sila, jèn si pase pa la fenèt, jèn si kole. Yo di nou pa konn, yo pa konnen nou di e pwason k pran nan zen. E lòt konn ankò? Bon, nou konn di yo tou, Je fè dan lo, si je retou dan lo se va ma mò. Yo di yo pa konnen se disèl. Disèl. Ok. E istwa pa konn pale, nou konn bay istwa tou? Kòman m ta di sa? M ta ka di, mete sa la pou mwen oubyen pann li pou mwen. Li menm li di kwoke sa pou li. E m te tou, m te byen etone wi. Pase lè l di sa, m di epa l ap di mo. Epoutan se pa lè ki konsa. E ou menm Guy, paske m pa vle pale, m pa vle pale okap. Se toujou de menm fason. Pale ba ou konsa fè pale ou pa menm bagay. Pase lè moun nan sot pòtoprens li toujou ap gon kòche lap kòche m ap mande kòman l fè. Gen de pafwa moun nan soti andeyò lè l rive pòtoprens li pa menm fè 3 mwa pòtoprens non lè l vini l gita ale kaka l ap ban m anpil pawòl men m gita wè l. Pawol mwen avè pal la diferan. Moun yo kap di sa se kinanm e pòtoprens sa ou di. Kenanm. Ou byen pam. Yo di moun pòtoprens di mamit. Nou menm nou di manmit. Nou di manmit. Ok. E ki lòt diferans yo fè ankò? Si sa se. Tout sak gen move panse pou yo pa gen nan. Paske depi moun nan pa rete chita li jwenn yon ti bay lap anmize pou li kapab viv si li wè frè a gen 2 li pap gentan gen tantan poul kapab fèy mal. M ta renmen peyi a vin chanje. E ou menm madam Alphonse? Se le menm se le menm jan kisèy di a se sa si peyi a gen travay gen moun ki pap gen lide vòlè kase kase ti moun nan lari pou yo ta bagay si te gen travay vwèman yo pa tap gen lide sa si chak moun te gon bagay li tap fè vwèman pa tap gen lide pou lè ap sou gen bagay. Moun ap veye si w gen kòb, si w gen sesi, si w gen sela. Menm kote w rete menm, si w gen yon bagay yo pa ka rantre ak li si moun nan pi bagay pase w. Sèleka ou gen yon ti sak di ou ap rantre ak li ki vle di w ap veye moun pou rantre avè yon ti sak di de nou ti sak diri. Ki vle di si chak moun gen yon bagay y ap fè sa, si chak moun gen yon bagay y ap fè. Lè sa yo p ap ka wè.